An elo d'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í. Um Mikro de Jean-Marie. D'lescht Woch hunn ech iech erzielt, wéi ech Bahá'í gi sinn. Bis et esouwäit war, sinn ongeféier zwee Joer vergaangen. Ech wollt nei ufänken. Natierlech geet et net vun haut op mar. Wat mer awer dobai gehollef huet, waren d'Bahá'í Schrëften. An hinne fannen ech ëmmer erëm Äntwerten an Inspiratioun. Am léifste sichen ech mer en Thema a kucke wat d'Bahá'í Schrëften derzou soen. Haut sinn iwwer 100 Bänner aus dem Perseschen an Arabeschen iwwersat. Déi allermeescht ginn et op Englesch an dann déi aner grouss Sproochen, Spuenesch, Franséisch, Däitsch, Italieenesch an esou weider. D'Bahá'í Schrëfte ginn et mëttlerweil an iwwer 800 Sproochen an Dialekter. Zentral sinn all d'original an authentesch Schrëften zu Haifa an Israel, dem administrative Sëtz, opgehuewen. Déi allermeescht Texter fannt Dir och um Internet ënnert Bahá'í. Weltwäit ginn et iwwer 30 Verlagshaiser. Hir Aufgab ass et, d'Bahá'í Schrëften an déi jeeweileg Sprooch vum Land z'iwwersetzen. An de Bahá'í Schrëften fënnt een eppes iwwert all wichtegt Thema. Wann ech elo eng Fro iwwert eppes hunn, wou ech näischt an de Bahá'í Schrëften driwwer fannen, hunn ech d'Méiglechkeet, deem héchste Bahá'í Gremium ze schreiwen a si ze froen. Dëse Gremium gëtt iwwregens all fënnef Joer vun all de nationale Réit vun der Welt gewielt. Dëse Gremium ka mer dann eng Referenz zum Thema ginn oder ka mer soen, wou ech an de Bahá'í Schrëften méi driwwer fannen. D'Visioun vum Bahá'í Glawen ass esou, dass d'Relioun sech weltwäit nach méi verbreede wäert, an dass eng Majoritéit vu Leit de Bahá'í Glawen unhuele wäerten. Bahá'u'lláh ass net de leschte Prophet oder Manifestatioun Gottes, dee mer kréie wäerten, mee sécher emol fir déi nächsten dausend Joer wäert d'Bahá'í Relioun hir Gültegkeet behalen. Geschichtlech an zäitlech gesinn, steet de Bahá'í Glawen eréischt am Ufank vu senger Entwécklung. Et si just 100 Joer hier, dass Bahá'u'lláh, Begrënner vun der Bahá'í Relioun, dës Welt verlooss huet. An haut ass de Bahá'í Glawen, nom Chrëschtentum, déi Relioun, déi am meeschten op der Welt verbreet ass. An d'Mënschheet selwer steet eréischt am Ufank vu senger Entwécklung. Wéi wichteg de Bahá'í Glawen fir d'Weltentwécklung ass, geet aus folgendem Zitat vu Bahá'u'lláh kloer ervir, D'Welt ass aus dem Gläichgewiicht geroden duerch d'Kraaft vun dëser gréissten, dëser neier Weltuerdnung. Dat gereegelt Liewe vun der Mënschheet ass opgewullt duerch d'Wierke vun dësem eenzegaartegen, dësem wonnerbare System. E System, wat bis elo nach kee stierflecht A gesinn huet. Dëse Modell, de Bahá'í Modell, funktionéiert weltwäit fir iwwer 6 Millioune Leit aus deenen ënnerschiddlechste Kulturen. D'Bahá'í bidden der Rescht vun der Welt dëse Modell vum Zesummeliewen un. Si sollen et dach einfach emol probéieren a selwer entscheeden, ob et fir si nëtzlech ass. D'Internetsäit fir dës Woch kënnt aus Frankräich, www.religare.org. Do fannt Dir eng interreliéis Referenzbibliothéik.